kuwa amempa mtoto wake Nu'man zawadi ya ardhi pasi na wengine katika watoto wake akamwambia aende akamshuhudishe mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile zawadi anayoitoa ashuhudilie mtume sallallahu فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له Bashir alipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamweleza kuwa nataka ushuhudilie kuwa mimi mmempa zawadi mtoto wangu Nu'man ardhi mtume salama akamwambia أعطيت سائر ولدك مثل هذا je watoto wako wengine wote waliobakia pia umewapa mfano wa hiki ulichompa huyu faqala la bwana akasema la ni yeye peke yake faqala sallallahu alayhi wasallam fattaqullaha wa'dilu baina auladikum mtume sallam akamwambia mche Allah na ufanye uadilifu nyote mfanye uadilifu baina ya watoto wenu fanyeni uadilifu na hii ni katika hili jambo kubwa la kutoa ardhi mfano ama nyumba au ukampa zawadi una watoto wakubwa saba nane ukampa mmoja gari zawadi wengine ukawaacha hivi hivi ama kuhusu jambo la mahitajio kwa mfano mahitajio ya mtoto mdogo sio sawa na mahitajio ya mtoto mkubwa hii siyo inayokusudiwa hapa chukulie mfano una mtoto mchanga na mwingine ni mkubwa yuenda madrasa ama shule bila shaka yule anayekwenda madrasa utampa pesa za matumizi akiwa kule kununua chakula na kadha ama hizo zitampa mtu mchanga hahitaji ya nini hahitaji yule hahitaji ya maziwa utakwenda kununua maziwa mletee sio tofauti mahitaji yao hapa haiangaliwi hivi lakini kuna suala sasa watu wa kitu kikubwa kama hivi ardhi je umewapa wote mfano wa vile ulivompa huyu سما لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي رواة لا أشهد على جور سشود لي جمولنين ظلما سشود لي شيء ثم سلم كجتوا كتكايل بمعنى لمكتازة وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء je la kufurahisha wewe wawe wote watoto wako watakufanyia wema sawa sawa qala bala qala fala idhan basi usifanye hivyo kama vile wewe wataka watoto wako wote wakufanyia wewe wema sawa sawa basi na wewe pia katika kuzawadia pia ufanye uadilifu فهذا تحذير من الحيف والظلم بين الأولاد إني تهذاري ameitoa mtume sallallahu alaihi wasallam kutokamana na dhulma mtu kuifanya baina ya watoto wake وبيان لما يورثه من العقوق وعدم البر والتقاطع والتهاجر بين الإخوان وانتفاء التراحم بينهم kubainisha kuwa jambo hilo la kuwatanguliza watoto wengine juu ya wengine lapelekea katika wale watoto kukuasi wewe mzazi na kutokufanyia wema bali na kukatana na kugurana baina yao watoto na kuondoka jambo la kuoneana huruma baina yao kwa lazima uwe mwadilifu baina ya watoto wako وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له أنس رضي الله عنه aeleza tukio lilotokea wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa alikuja bwana mmoja mtu mzima amtaka mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jambo lake jamaa wakachelewa kumfungulia njia angalau amfikie mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa kama kuna watu wengi yule mzee atafuta njia namna gani atafika kwa mtume sallam lakini hawezi sababu kuna watu wengi wakachelewa kum, kumjongeza na kumfungulia njia فقال النبي صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم akasema ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا رواه الترمذي si katika sisi yule ambaye hata muhurumia mdogo wetu na kumheshimu mtu mzima wetu si katika sisi kwa mtoto mdogo ni kuonewa huruma kama vile mtu mzima ni lazima aheshimiwe awe atatangulizwa katika baadhi ya mambo kwa sababu ya ule utu uzima wake kawa atatangulizwa mwanzo وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا رواه الترمذي mtume sallallahu alaihi wasallam asema si katika sisi na akisema hivyo kumaanisha kuwa hili ni jambo la hatari sana si katika sisi yule asiyewaonea huruma wadogo wetu kwa hapa pia kuna ushahidi kuwa mtoto mdogo atakana aonewe huruma ويعرف شرف كبيرنا si katika sisi asiyemwonea huruma mdogo wetu na kujua utukufu wa mkubwa wetu heshima yake na daraja yake kama mtu mzima atakikana aheshimiwe في هذين الحديثين تحذير وترهيب من مثل هذا العمل katika hizi hadithi mbili kuna tahadhari na kuogopeshwa kutokamana na vitendo hivi ala wa huwa adamu rahmati bisighar kutuonea huruma watoto wadogo ووصف من كان كذلك بليس منا وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وأنه فعل شنيع شديد الخطورة نا mtume sallallahu alaihi wasallam akisema katika hadithi yake laisa minna si katika sisi hapa kuna dalili juu ya hatari ya hili jambo na kuwa ni kitendo kiovu sana kilichokuwa katika hatari kubwa sana mpaka mtume wasallam kujitenga na mtu kama huyu ومن لطيف الأمثلة وجميلها في الرحمة بالصغار وملاطفتهم كتك مفان مزوري يهروم جوي وتوتو نكوان بول جوي وتوتو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن Abu Huraira sema yamesikia masikio yangu haya mawili hapa ni kutilia mkazo ili jambo kuwa hana shaka nalo na macho yangu haya mawili yamemuona mtume sallallahu alaihi wasallam akimchukua kwa mikono yake miwili shika mikono yake al-Hasan au al-Husayn salawatullahi alayhima au al-Husayn وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم na miguu yake yako juu ya miguu ya mtume sallam yani kama umshike mtoto mikono kisha miguu yake akanyage juu ya nini juu ya miguu yako kwa chini kama watu wengine pia umshika mtoto akatembea naye kwa namna hiyo sio mtume salama akafanya hivyo ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارقه yani panda juu ikawa yompandia mtume sallam yule mtoto yani yacheza naye afanya mudaaba naye قال فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم kijana akapanda mpaka miguu yake ikafika katika kifua cha mtume sallallahu alayhi wasallam mtoto mdogo ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم افتح فاك فغوا مدومه ثم قبله كشم توم صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم احبه فاني احبه ايوه الله مبند هو مجكوان كوني حقيقه ميمي نمبند akamwambia hii dua رواه البخاري في الأدب المفرد فهذا الانبساط إلى الصغار بمداعبتهم ومؤانستهم وإدخال السرور على قلوبهم وإدخال السرور على قلوبهم يثمر فيهم حبا للكبير وتوقيرا واحتراما وقبولا ونوكو mtu kuwa na imbisat na kujifungua na watoto wadogo kucheza na wao kuwapumbaza anasa na kutia furaha katika nyoyo zao hili jambo matunda yake huwa ni yule mtoto kumpenda yule mtu mzima na kumheshimu na kukubali atakayomwambia mpenda sana na wewe chunguza hili jambo utaliona nakumbuka kuna wakati huko nyuma tukiwa wadogo kuna mzee mmoja akipita lazima aganyiza peremende jamaa wakimwona wamshangilia kweli mzee mfuata mbio ganyiza peremende ajulikana sikumbuki jina lake babu sijui nani <laughs> na mwingine auza auza labania zile zile za zamani zile zilikuwa zikiuzwa na maduka ya mabaniani peke yake lakini yeye alikuwa akitengeza akiuza kama mtoto ana pesa iwampa bure iwampa shika ashika enda namna wanavyompenda watoto na kuwa naye ule huruma tu kinyume chake ni hivyo pia kinyume chake pia ni hivyo washattani baina hadha wa baina man yaqulu inna li 'asharatan min alwaladi ma qabbaltu wahidan minhum wana tofauti kubwa baina ya mtume sallam na yule aliyesema mimi nina watoto wa kiume kumi sijawahi kumbuswa hata mmoja bedui walikuwa wakiishi hivyo hata siku moja sijawahi kumbusu hata mmoja na wako watu wana roho ngumu namna hii kwa watoto mtoto wake alimzaa si ati mtoto wake alimzaa hambusu aona kuwa akimbusu yule mtoto ni kama amejiregesha chini kwa ule uume wake ni kuwa si asikubali jambo kama hili na sivyo hili ukweli uko kinyume na hivyo وقد كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الصبي في حجره ويتلطف به حتى إن منهم من يبول على ثوبه فلا يؤثر فيه ذلك ولا يتغير ولا يغضب توم صلى الله عليه وسلم alikuwa akimchukua mtoto mdogo katika mapaja yake akimbeba akiwa mpole na yeye mpaka wengine humkojolea katika nguo yake wala hilo halimuathiri mtume sallam wala habadiliki uso wake au akaghadhibika la عن أم قيس عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام أم قيس بنت محصن رضي الله عنها alikuja na mtoto wake wa kiume kwa mtume sallam hajakula chakula bimaana bado iwanyonya فوضعته في حجره akamweka katika mapaja ya mtume sallallahu alaihi wasallam fabala ile mtoto kakojoa قال فلم يزد على أن نضح بالماء رواه مسلم hakuzidisha isipokuwa ile sehemu aliisugua na nini na maji basi na hapa tukapata faida mbali na huruma wa mtume sallam tukapata faida ya kifiki kumbe najisi ya mkojo wa mtoto wa kiume kabla ya kuanza kula nini ni najis hafifu yatosheleza kufuta na maji juu yake si lazima kumimina maji وعن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره mtume sana alitiwa mtoto mdogo aliletewa bado yonyonya akamweka kwenye mapaja yake akamkojolea fadaa bima'in fasabbahu alayhi akaitisha maji akanyunyiza yale maji juu ya ile sehemu ambayo imepatikana na mkojo rawahu muslim وكان صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة عند سماعه بكاء الصبي وأمه وراءه وأمه وراءه rahmatan bihi wa bi ummihi yani subhanallah ukisoma maneno kama haya tasawwar alikuwa vipi mtume za sallam katika upole wake na katika kuamiliana na masahaba wake alayhi salatu wassalam mpaka swala alikuwa akiihafifisha anaposikia kilio cha mtoto na mama yake waswali nyuma yake kwa kumwonea huruma yule mtoto na mama yake عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها نتوم صلى الله عليه وسلم ممن ينجي كتك صلاة ننتاك كوي رفوشة لصلاة يعني بمعنى نشانوية كوي صلاة تيسوما انت سوما سورة اتكواني ندف فأسمع بكاء الصبي kisha nasikia kilio cha mtoto fa atajawazu fi salati nafupisha ile swala yangu mimma a'lamu liwajdi ummihi bibukaihi kwa kile ninachojua hisia za yule mama kwa kilio cha mtoto wake hapata usingizi bwana mama mama alivyo na huruma hawezi kupata usingizi na mtoto wake iwadia mpaka hataki kujua ni lipi linalomliza mtoto wangu ili amtulize ndio yeye apate usingizi ule huruma aliyokuwa nao sasa katika swala atakuwa yule mama akili yake haiko katika swala afikiria mtoto wake anaelia kwa mtume salama kumuonea huruma yule mama na yule mtoto hufupisha ile swala yake عليه الصلاة والسلام والحديث رواه البخاري ومسلم يا أيها الأب ويا أيتها الأم ايوه بابا نا ايوه ماما إن رحمتك بالصغير باب من أبواب الفوز برحمة الله لك حرمه yako juu ya mtoto ni mlango katika milango ya kurehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala ya kufaulu na kupata rehema za Allah subhanahu wa ta'ala ولا تحقرن في هذا الباب شيئا وإن قل na hivi ndivyo anavyokuwa muislamu kama vile muislamu hatakikani adharau chochote katika madhambi hata ikiwa ile dhambi waiona ndogo mbele ya macho yake kadhalika hatakikani adharau chochote katika mema hata lile jema akiliona ni dogo mbele ya macho yake sababu huwezi kujua ni dhambi gani yaweza kuwa sababu ya Allah kukuadhibu waliyadhu billah na uwezi kujua ni jema gani yaweza kuwa ni sababu ya Allah kukurehemu subhanahu wa ta'ala kwa hiyo wachaneni na wale wanaoambia kwa mfano hii bid'a ndogo tu bid'a jambo ovu sema hii bid'a ndogo tu ina nini yani huyu maana yake nendeni mkafanya nini endeleeni kufanya ndogo ndogo tu hizi hazina neno hizi a mlinganizi wa kikweli kweli ni ule atakayekulingania wewe katika kuacha kila kubwa na dogo alilokataza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kukuelekeza wewe katika kuyafanya yale uliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam liwe ni kubwa liwe ni dogo usiwache wala usidharau katika khairi kwa hili waweza kuliona ni jambo dogo kumwonea huruma mtoto lakini ni miongoni mwa milango ya kufaulu na kujishindia rehma za nani za Allah subhanahu wa ta'ala aendelea kutaja ahadith zinazofungamana na jambo hilo ambazo ambazo biidhnillah ta'ala tutaendelea kusoma katika kikao